Alphonse kubw'Imana muhinga bw'ivyuma mwakoze gukurikirana ibiganiro bya radio isanganiro ikaze muri ano makuru muri mwe kirundo twanga tubashikiriza kuri no mutaga bakaba baba hano mu gihugu cy'u Burundi bari mu munezero murumva nico biteze ku mukuru w'igihugu mushasha wo muri ico gihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya ngozi havuga ubukene bw'ibibanza byo gusamiramwo akayaga espace mu rurimi rw'igifaransa abajejwe gutunganya ibisagara bati nikosa ryabaye ariko ririko rirakosorwa nayo ryishinze kurwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta orikoma rivuga ko ritangazwa n'ukuntu amashyirahamwe byagaragaye ko ariko akora atisunze amategeko mu guhingura imitobe abandanya gukora kandi ibyo bariko barakora bishobora kwica amagara y'abantu muraza kumva gaburiyeri rufyiri arongoye iryo shyirahamwe turarafitiye kandi na bucana ayandi y'ubutungane bavuga ko uwo mukuru w'igihugu agiye guhindura ibitari bike muri icyo gihugu nko gutorera inyishu ikibanza c'amabarabara nsinzi mbona twoyakira neza kubera igihugu kimeze neza gitwagwa neza ta biti hari iyo igihugu cononekaye ikindi kiba gifise ingorane kubera igihugu cacu cya Congo cari cononekaye. Naye tuone mabadiliko katika nchi ya Congo kwa sababu imesha kufa sana. E, eh, twitwabakiriye neza agakora igishoboka cyose kugira ngo igihugu cya Congo. gitera imbere kandi abe akarorero ku bandi bategetsi baba barahaciye bibe nka cya gihe cya kera kuntu twumvaga tuve mu bijanye na politike tuje mu bijanye no gutwara neza ishirahamwe urikome rivuga ko bitumvikana ukuntu amashirahamwe byagaragaye ko ariko akora imito batisunze amategeko abandanya akora kandi kizwi ko iyo mito bishobora guhungabanya amagara y'abantu Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe urikome akabona ko kureka iyo mito bikabandanya ihingurwa ikanagurishwa ari gushira mu kaga ubuzima bw'abanyagihugu tumukurikire nibyo ibyo twumvise uwo mu bushikiranganji yashikirije ni uko yavuze yuko eh, bazorindira mugabo twebwe tubona yuko ishyirahamwe ryose ridakwije amezi batanze ubwa mbere atatu ni menshi mu bisanzwe cazira ko ishyirahamwe ritangura gukora eh, igihe rishobora gushyira mu kaga amagara y'abantu batabanje gukurikiza amategeko ikindi nacyo eh, dusaba ni uko kijya kigo eh, gijeje gusuzuma haba hariho ikintu gihaze gikomeye cyane rero turasabye eh, inzego zisanzwe zikora ako kazi bareke kuvuga ngo bariko bakingira twebwe tuba tubona bimwe by'ibiturire ahubwo duca tubona ko umenga abo bantu ariko barafise amahinguriro bafise ibintu vy'ibiturire bakoresha kugira ngo babandanye bakora ibitagiraneza abanyagihugu Gabriel Rufyira arongoye ishirahamwe Oricom nyuma y'akaruhuko gato turabandanya n'ibivugwa mu masoko ntanga ngufu Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itanu tubibutse ko ano makuru mushobora kugira icyo muyavuze ko ku rubuga rwacu rwa facebook murashobora kandi kuyakurikirana ku rubuga rwa ngurukana bumenyi kuri wezi zitatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage iminsi ibiri irarangiye atamuyaga nk'uburangwa mu gisagara cya makamba abarangura imirimo isaba umuyaga nk'uba bo muri icyo gisagara bakavuga ko bariko barahahombera nayo mu buyobozi bwa regide zimakamba bakamenyesha ko ingorane bamaze kuyimenyesha hejuru kandi ko bariko baragerageza vuba itorega umuti Jerome Hakizimana inyuma y'iminsi ibiri uwo muyaga nkuba ucitse mu gisagara cya Makamba abanyagihugu batandukanye baganiriye na radio isanganiro bashikiriza ko imirimo yabo isaba umuyaga nkuba yahagaze na cyane cyane abakora akazi ko kudandaza amata abakora akazi ko gusudira abakora mu masosiyetariya reka n'abanyagisagara bose muri rusange bakavuga ko no gutuma tumana ko amakuru bisa n'ibyahagaze bamenyesha ko babuze bacira nayo bamira kuko ngo kare iyo bishitse umuyaga nk’ubu nk'ubugacika ngo bahora bikora ku makupe zelectrogene mu gifaransa bakaguriramo igitoro maze imirimo yabo ikabandanya ngo none ubu ukaba ucitse mu gihe atana igitoro kivugwa ku matasiyo atandukanye yo muri icyo gisagara basaba ababigejwe ko botorera umuti vuba icyo kibazo kugira ngo imirimo yabo ibandanye nk'uko byahora mu buyobozi bwa hajidezo imakamba batumenyesheje ko icika ry'uwo muyaga nkuba ryavuye ku giti ciciwe maze kikagwa ku nsinga zitwara umuyaga nkuba zica ziracika ahitwa ku muzenga muri komine n'intara ya bururi ngo ariko iyo ngorane barayimenyesheje hejuru kandi ko nabo bariko baragerageza bagahumuriza abanyagihugu ko vuba icyo kibazo gitorerwa umuti imakamba jehome hakizimana radio isanganiro urakoze Jerome Hakizimana tuve makamba tuje mu ntara ya Ngozi hari ubukene mu gisagara ca Ngozi bya bya bibanza abantu basamiramwe akayaga bita espace vert mu gifaransa mu gisata kijejwe ibyo gutunganya ibisagara mu karere ko mu buraruko baremera kwico kintu kitakozwe mu gutunganya amakarite y'ingozi ariko kigiye gukosogwa mu yari karubakwa Apollinaire Muzagara nk'uko bivugwa n'abanyengonzo baho mu gisagara ngo nta quartier n'imwe ifise mwene ivyo bibanza bifise akamaro kanini ku bantu muri ubwo bumaro harimo gusama akayaga abantu bagahema umwuka mwiza utanduye n'ibindi nk'uko bivugwa na Simbabaje Apollinaire umuhinga mu byo gukingira ibidukikije ngo ivyo bigatangaza kuko turetse amakartier yubatswe kera ahingozi ari n'amashasha nka Kinyami ya kabiri ikarito yubatse neza ariko atamwene n'icyo kibanza espace vert mu gifaransa kihari engineer Mercad Maniragaba arongoye igisata cyo gutunganya ibisagara n'uburaro mu buraruko aremera ko icyo kintu kitakozwe ariko ko bigiye gukosorwa akavuga ko muri quartier iherutse gutunganywa neza yo mu vyegwa mwene ibyo bibanza byatekanijwe bera kemera ko no mu makartier amaze kubakwa bizogenda bikosorwa buhoro buhoro ingozi ponari muzagara hadiyo sanganira Apollinaire Muzagara urakenuye tuve mu ntara ya Ngozi tugaruke hani bujumbura ubu mushikiranganje bujejwe ibikorwa bya leta ngo buriteguye gutangura ibikorwa byo gusanura ibarabara rya Bujumbura Nyanzara kibikenewe ngo nuko cumi 119 z'amafaranga y'amarundi zoboneka vuba ibyo akaba yabivugiye mu nama nshingamateka aho twarungitseyo mugenzi wacu evariste nzi ko banyanka evariste uranyumva ndakumva neza ni bene evariste umushikiranganje w'ibikorwa bya leta ari mu nama nshingamateka mbega hariko higwa iki umushikiranganji e, w'ibikorwa bya leta eh, jean bosco ntunzwe n'imana kuva mu gitondo ari mu nama nshingamateka aho ari kuhashyikiriza eh, abashingamateka umugambi ujyanye no gusanura ibarabara rya bujumbura nyanzarake ibarabara rero avuga yuko eh, arizo fatanya igihugu cy'u Burundi eh, muri rya yinjira ry'uburundi mu muryango wa afurika eh, y'ubuseruko ni ukuvuga ko ari barabifatanya rifatanya uburundi u rwanda hamwe n'igihugu cya tanzania ariko habazwa rero ibibazo bitandukanye ego evariste twabonye amafaranga ko angana n'imiliyaride ijana na cumi n'icyenda mbega ayo mafaranga azokoreshwa mu gusanura iryo barabara azovahe umushikiranganji jean bosco ntuzwe n'imana yavuze ko ayo mafaranga ari intererano zatanzwe eh, n'ibigega bitandukanye aha yavuze nk'ikigega cy'ibanki badeya eh, kizotanga imiliyoni cumi na zitanu z'amadolari akavuga eh, n'ikigega cy'abadagi fond saudien kizotanga nacyo nyine imiliyoni cumi na zitanu nako z'amadolari y'abanyamerika akavuga ikigega ofide nacyo nyine kizotanga imiliyoni mirongo ibiri Eh, z'amadolari y'abanyamerika akavuga rero n'ikigega eh, cy'ibanki eh, ya koweti fo koweti nacyo nyine kizotanga amafaranga angana n'imiliyoni cumi na zitanu z'amadolari y'abanyamerika akaba yashyize ko na leta y'u Burundi izokora ku buryo ifite ikadutanga miliyoni zitatu z'amadolari y'abanyamerika evariste abashinga amateka mbega hari amakenga bagize n'ayahe abashinga amateka amakenga bafite ni ayajyanye n'imizibukiro Eh, y'abanyagihugu bazimugwa eh, kuri iyo toronso ya bujumbura nyanzarake bivuga ko bubatse eh, hafi y'ibarabara aha umushikiranganji jean bosco ntunzwe n'imana akaba yabishyuye yuko icyo kibazo bamaze kuvugana inshuro zitatu n'abo cega ko kizotora umuti hamwe bikunze ayo mafaranga akaboneka andi makenga yashyikirijwe n'abashingamateka na cyane cyane umukuru w'inama nshingamateka pascal nyabenda n'icegera ciwe ni ingene amabarabara yama yubatswe nabi bwaca kabiri imvura iguye agasiduka aha umushikiranganji jean bosco ntunzwe n'imana yahumurije izo ndongozi z'inama nshingamateka k'ubu eh, baba abatanze amafaranga mafaranga yaba na leta y'uburundi yaba n'amashyirahamwe akurikiranira hafi ingene ayo mabarabara akora bari kubabikorera hamwe bazabikurikiranira hamwe kugira ngo aha utunenge mu myaka iheze uno munsi ntidusubiye evariste urakenuye bandanye dukurikiranira iyo nkuru kumbura aza kuduha byinshi niwamara kurangiza murakoze nawe turabandanye n'ano makuru imifuniko upfundikira ibinogo birimo ibikoresho by'amazi y'ishyirahamwe regidezo iragaramiyeho n'abayiba mu gisagara cya gitega no mu micungararo yacu urongoye regidezo mu karere ko hagati no mu buseruko bw'igihugu agasaba abanyagihugu gucungera iyo mifuniko kubera regidezo ritoronka abazamu rikwiragiza hari ibikoresho byaryo hose jeha n'ibigira umutumba wa rukuba ni umwe mu mitumba ikikuje igisagara cya gitega ishyirahamwe rijidezo ritanga amazi n'amatara ryashyizeho amazi urongoye uwo mutumba desire habimana akavuga ko iyo mifuniko ikozwe mu byuma akavuga ko iyo mifuniko yibwa mu gisagara cya gitega cyo kimwe no ku mitumba igikikuje iyo bayisubirije ngo abayiba baca basubira kuyiba inkurikizi ngo ni uko abantu bashobora konona ibikoresho bya regidezo harimo no kumena imiringoti y'amazi y'ishanda mu gihe ngo iyo mifuniko iba yibwe ikindi ngo ni uko mu binogo birimo ibyo bikoresho bya regidezo haca hajamwo ubucafu urakoze ntibigira amasoko y'amazi arenga amajyana y'intara ya kayanza ngo aramaze gukama kubera ibiti by'imikaratusi bitewe kuri yo ibyo byashikirijwe na buramatari w'iyo ntara anise ndayizeye aho yanashikirije ko ibiti bene ibyo biterwa biterwa muri ako gace hari kuri uyu wa gatatu aho hariko harandurwa bene ibyo biti hasubirizwa n'ibindi biti kama ku isoko rya ku isoko rya ruvubu riri muri komine mu rutayi intara ya abakarani bikorera imizigo mu isoko ya Buyenzi City Market bita kwa Siyoni baridoga ko batoza amafaranga batazi yaja ngo ku munsi ku munsi batanga amajana atatu y'amarundi uretse kuwimana gusa ni kuvuga igihumbi n'amajana umunani kundwi bidogera ishyirahamwe ryitwa intore Group ngo ryasizweho na siyoni nyine bagasaba ko boyabakura ko ngo kuko ntabyo bafise badandaza nta naho baronka baja bayakura wagwara ukomera amahera arinda kuboneka urumva bisaba yuko uguma ukomeye uduga ugumino bisaba ko yaro waboneka twegerera icyo dusaba nta kuntu umuntu yofata umuzigo awutwariye nk'amajana atanu ukaza wumva bakwatsa amajana atatu urashobora guca wicara uhereye kuri ayo majana atanu nyene atanayandi urose rikarinda rirenga bityo twosaba nuko iyo ntwaro y'ayo majana atatu ko kubera ntaho twoyakura kubera nta shirahamwe ushobora kujamwo ataryo wifuza kandi ata n'iryo ushaka ata n'akamaro rizogufasha udashobora ushoboye kurwara ngo rikupfuze cyangwa ngo urwaze rigufashe ari uko urwaje twe tubona ari uko ari radiyo kuduca inkokora gusa kugira ngo ntitihagire ingufu dusigara tugira muri iyi soko yiwe ngo ni ntore gurupe ni gasiyoni kuko igihe yakoranye inama yarazanye n'umuhungu baramubwira ngo n'umuhungu wanje ngo ntahari ngo azoba ahari siyoni ubwiwe niwe yasiguye avuga ati iryo shyirahamwe yaciye hari umugenzi abikeshe yaciye amuha ngo atwishyure yavuze yuko mu gihe ngo rizotera imbere ariho bazomenya icyo iryo shyirahamwe rizofasha umuntu ariko twege nk'abakarani turaraba kuraba iryo shirahamwe nta kamaro dufitiye iyo gira kukutumirira akamaro bari kuri dusigurira ati umuntu agwaye bazokuvuza urabona umuntu ashaka no kwikorera umuzigo si umwuga umuntu yokwishimira kuko ahantu ushobora kuyikorera ukanyira gatoya ukaba uguye ukaba uvunitse cyangwa ukaba urwaye iyo urwaye ntukora iyo uvunitse ntukora kandi iyo utari nk'umuryango wawe ukubaye hafi nta muntu wundi ashobora kuza kugufasha twebwe tuba tubona nk'abantu bakoze bikoreye ibintu biba nka byinshi biba turashika nk'amajana atatu imvonyamukuru samahera ni abantu baza gusumira muri ino soko yitwa bujumbura city market benshi bazi ku izina rya siyoni bama bidoga yuko ibyo basumye badabishikana muhira kubera kuko abantu baba babyikoreye baca babiba abantu benshi bararize baridoze twebwe tuba tuzi duti inimero umunani ni umuntu kanaka tuca tugufasha kumurondera bashobora kubwira bati tuguze ijire tukamenyekana ibyo byonyine ntibyo bihagije ayo majana atandatu ku munsi nayo ikibanza bakoreramo ni ikibanza giteguwe neza kandi mu nteguro zacyo kirasaba uburyo mwabonye n'abakarani ariko kenshi usanga bari mu migwi hari n'igihe usanga yaguze nk'umuhwi akawufungura agaca afata bya bishishwa akabita ngaho hariyo umuntu aba ajejwe kugaruka gutora vya bishishwa akabishira muri pubere hari undi abikura muri iyo pubere akabitwara muri depotoire hariyo n'undi abikura muri depotoire akabitwara ku bindi bibanza tugira isuku ku munsi ku munsi ako n'akarorero kamwe mu burorero bwinshi turi ku isoko kwa siyoni ku yandi masoko ubwo ivyo babiri kuja kumenya amategeko canke indinganizo y'urundi rugo ni ibintu bigoye urugo rwose rugira ukungene rutunganijwe mu butungane muri bucana ayandi yo kuri uno wa kane tubayagera ku bijyanye n'uwagirizwa icyaha ategerezwa gufatwa nk'umwere gushyika icyaha kimwagiye umukuru w'ikigo kijejwe gukarihiriza ubwenge abakora mu butungane asigura ko gateka kubahirizwa mu kiringo c'amatohoza gushika sentare muciriye igihano Edouard Minani avuga ko iyo ngingo ngenderwa kigamije kubahiriza agateka gateka kazina muntu cane cane mu kubahiriza ubwigenge bw'uwagirizwa icahido nido ni muri bucana yandi y'ubutungane twateguriye na Arande zihe bukeye neza amasezerano mpuzamakungu ajanye n'agateka kazi na muntu ategekanya ko uwagirizwa icaha afatwa nk'utaco yagira imbere y'ingingo ya sentare ayo masezerano ari kandi mu mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi umuntu wese akurikiranwa ku caha ataracirika urubanza na sentare afatwa nk'uko atacaha yakoze bisigurwa n'umukuru w'ikigo kijeje gukarihiriza ubwenge abakora mu butungane umubonye umuntu naho yoba yafashwe ari mu nzego z'umutekano gushika gushika ubutungane butaramucira igihano uwo muntu afatwa yuko atacaha yakoze gushikaho icaha kizomagirira biciye mu ngingo ya sentare ifitiye ububasha ni ukuvuga ibanisha imanza z'ivyaha atagateka kiwe nicyo bivuga iyo ngingo ivuga ibwirizwa shingiro ry'uburundi ryemeza kandi ko mu gihe bikenewe uwagirizwa afise agateka ko kuronswa umushingwamanza amufasha kwiregura umuntu yagirijwe icaha afatwa nk'umwere gushika yagira icaha hakurikije amategeko mu ntara y'icese kandi yaronswe n'uburyo bukwiye bwo kwiregura uwo kwikena mu caha ateza kwisigura akiregura baye ngombwa akaronka n'amwunganira abashingwamanza ukurikiranwa n'ubutungane ntashobora kandi kwitwa inkozi y'ikibi icyaha kitaramwagira ruje kuri imbere ya sentare ukavuga inkozi y'ikibi namagize iki niki niki niki uyu mumenje namagize iki niki niki niki kuko ni umucamanza wivuye ko ari umumenja nawe umwicaye ko sentare mwita umwicanyi mu gihe cyose rero usanga umuntu ataraba umwicanyi n'ingingo ya sentare nturusha kumwita ko ari umuyivyi kugenga cyangwa kirazira iyo ngingo ngenderwako y'ubutungane igamije kubahiriza agateka ka zina muntu mu kiringo c'amatohoza iriho ngo ikingire hagati y'akazi muntu muri icyo kiringo cyose cy'amatohoza haba muri sena cyangwa mu rwego rw'abashikiriza amanza cyane no mu gipolisi iyi ngingo ivuga yuko aguma afatwa kuko atacaha yakoze gushyira sentare imucira urubanza umushikirizamanza ntiwaheza akerekana ko naho wagirizwa abandanya ari umwere ari we yakoze icyo caha umukuru w'ikigo kijeje gukarihiriza ubwenge abakora mu butungane akavuga ko iyo ngingo ngendekwa ko iguma yubahirijwe tuzogaruka ko muri bucana yandi izokurikira nino kuri yo bucana yandi ya rande zihebukeye neza turangirije kwa no makuru nshimire mwe mwese mwayateza abiri nshimire kandi Serafine Hakizimana yafashije mu buhinga bw'ivyuma nshimiye kandi bagenzanje bo mu ruganda rwo makuru bamfashije kuyatororokanya umwe wese kuco yaterereye Eri Nibel ni bigenje na yabashikirije ndabifurije kugira umutaga mwiza murakoze